rya barusha nguhere nuko murakoze shengero ry'Imana shengero rya barusha nguhere banyabirimba yambu yambu nanje kwizina ndi Charles Makoto nkabasanzwe ndi muri no shengero rya barusha nguhere aho tugiye kuremesha kino kiganiro c'ibibazo n'inyishu nkuru ikiganiro nk'umugezi wanjye medale niyo nkuru amaze kubabwira ariko hagati aho imbere yo gutangura neza na neza kwinjira mu idonido rya kino kiganiro medale turi kumwe n'abatwakiriye ngaha ego reka imbere y'uko uh, dutandukira ibibazo n'inyinshi muri kino kiganiro cyacu murazi y'uko hano tutizanye kandi dutegerezwa kwakirwa natwe reka twakire ujejwe intwaro nyakubahwa ujejwe intwaro turaguha ikaze abanyamirimba hoye nyakubahwa mwaje muserukira arka mu ncamake nk'uko eh, twafashe kano kanya nagomba ndabakiriye icese ni uko ikiganiro kiza kubera ngaha uno munsi uri hejuru ni ikiganiro cabarushe nkuhere niko vyerekeye guteganiriza impanuka nk'uko muvyumva ni urwego rwa leta rujejwe gucungera no kugenzura ivyerekeye ugutekaniriza impanuka arizo assurance Renaissance rero nagomba ndabaha akanya muri Rumonge muri zone ya Rumonge komine n'intara umutekano wifashe neza naco gituma ahari amahoro umuhoro uramwa kandi mumenye yuko amahoro ni karahara mu ruganda ntibacure naco gituma tukoraniye hano rero niharamba amahoro niharamba abanyarumonge murakoze cyane amashi menshi amashi menshi menshi cyane menshi menshi ni chef de zone amashi mwongere mwongere mwongere barusha nguhere reka rero muri kano kanya duhe ijambo abo mu rwego rwa leta rujejwe gucungera no kugenzura ibyerekeye guteganiriza impanuka no gutegekaniriza ubuzima aka aze mu ncamake bantu b'Imana mu mwumvirizo uno agira azi ibibazo vyose ku murongo agira bibabwire mu mwumvirize neza atwigishe gato ababwire hama mu nyuma duce tuza tubabaze ibibazo turagwaye ikazu banzu widondore abanyabirimba hamuduge ijambo kwijambo mtama nabikoze na jewe nyene nagira nifadikanye n'abandi bambajire mu kuvuga mbanze ndamutse abanyarumonge mwese ndabaramutse amahoro y'Imana e, nitwa Sharon ku bwayo nkaba ndumwe mu bahinga bajeje kuraba ibijanye n'amategeko mu rwego arka bamaze kuvuga kandi duhava tugarukako turi kumwe kandi ngaha n'umugenzanje twaje tuzananye tuvuye mu ugo rwego arka nawe nyine kumbe yo kwidondora gatoya kujya cenduka ku ijambo murakoze cyane nanje twaje kuremesha hamwe n’abamenyeshamakuru makuru baradiyo isanganiro kino kiyago barushenguhere nitwaje iribenda ikengurukiye nkaba nkora mu rwego arka hava baza kugaruka ko nkuko aheje kubabarira mugenzanje hanyuma nkaba njejwe ivyo kumenyesha amakuru muri urwo rwego arka ngira ngo tiro turarandira reka aje ku muriri uyu muhinga kugira ngo muze kumutegera neza yabibabariye umenyesha amakuru ntimuze gusamara kugira ngo ibibazo baza kubabaza biba biri muri izi nyigisho azoba yabahaye uno muhinga nkaba ndabakengurukiye murakoze reka rero tubanze tugaruke ku rwego araka mwagumye mwumva ruvugwa n'uwagiye araca ngaha wese urwego araka ni urwego rwa leta rwigenga rujejwe kugenzura no gukurikirana ibikorwa by'amashyirahamwe yo guteganiriza impanuka no guteganiriza ubuzima mu burundi rukaba rukukira ubushikiranganje busanzwe buraba ibyo guteganiriza gukusanyiriza impanuka n'ubuzima uno munsi bukaba ari ubushikiranganje bw'ikigega cya leta hama mu vyo mvuze ndavuze guteganiriza impanuka mwese murabizi ko mu buzima bwa misi yose umuntu arabaho mugabo kandi hari bimuciramwo byiza canke bibi Ibyo bibi rero nivyo kenshi twita impanuka iyo bigushikiye kenshi biguteza ibibazo bikaguhindurira ubuzima ukaba mu ngorane wewe n'umuryango wawe n'ababanyi bikabashikira ndetse kenshi n'igihugu kigashikirwa nubaha nk'akarorero iyo umuntu yubatse igorofa ryiwe akarishirako amafaranga atari make hakaduka umuriro rya gorofa rigasha rigatokombera muca mwumva yuko uwo muntu acaja mu kangaratete yaba we yaba umuryango ndetse n'ababanyi kuko umuntu agirwa n'abandi yaba n'igihugu nacyo nyene kikahahombera ivyo rero nibyo twita impanuka nibyo twita ibisita nk'uko benshi bakunda kubivuga mwumve ngo ibijyanye n'impanuka n'ibijya byose muhora mubona bishika bikaca bihungabanya imibereho y'umuntu mu buzima bwiwe no mu kibano dufatiye nko ku bakozi ba leta uno munsi urashobora kuba ukora uhembwa amahera menshi cyane abayabaye mugabo mwibuke yuko uko ubuzima bugenda hagera igihe umuntu agakukuruka nariko ndavuga ku bijanye n'itwo tuntu tubiri guteganiriza impanuka no guteganiriza ubuzima nari navuze rero ibijanye n'urwego arka urwego arka ubwa mbere rujejwe kugenzura no guteza imbere ibyerekeye guteganiriza impanuka no guteganiriza ubuzima ubuzima ico nari nakivuze kabiri kuraba ko amategeko agenga ivyerekeye guteganiriza ashigwa mu ngiro urwego arka ni narwo rutanga impusha ku mashirahamwe araba ivyo guteganiriza kugira atangure ibikorwa vyayo mvuze amashirahamwe araba ivyo guteganiriza mwumve mwebwe bimwe mu buzima bwa misi yose mwita amasiransi aha twabishize mu kirundi cane muga n'agafaransa ndazagashiramo kugira muze murumva nabijya mumenyereye cya gatatu urwego arka rujejwe nababwiye ko ari urwego rwa leta ni ijisho rya leta mu bijyanye n'igisata eh, cy'amasiranse kugira inama leta ku byerekeye uguteganiriza bwiza impanuka cyanye ubuzima gatanu urwego araka turi ngaha duserukira mwa kino gikorwa ruriga rukongera rugatorera umuti amatati ashobora kwaduka hagati ya ya mashyirahamwe yo guteganiriza nababwiye mu itamasiranse hamwe impanuka cyangwa guteganiriza ubuzima nko kamaro ku butunzi hariho abagwiza tunga nko gaha murumonge mona hariho abagwiza tunga benshi baradandaza abagwiza tunga bariyongera kubera bazi yuko batekanirije impanuka amatungo yabo bazoyashumbusha iyo habaye impanuka murumva aka kamaro ufise amatungo yawe waratekanije urashumbusha ubwa kabiri gutekaniriza biraterera mu mahera leta ikoresha mu migambi y'igihugu ubwa gatatu amashyirahamwe yateganiriza impanuka arabika amafaranga mu mabanki bikunganira ubutunzi bw'igihugu twagira tumere nk'abasozera tubabarira rero amashyirahamwe amwe amwe mwo igihe mukeneye gufata asiranse hari ishyirahamwe ryitwa sokabu hari ishyirahamwe ryitwa sokare hari ishyirahamwe ryitwa bikoro hari ishyirahamwe ryitwa ikare hari ishyirahamwe ryitwa sojeyari hari ishyirahamwe ryitwa jibiri hari ishyirahamwe ryitwa ejike hari ishyirahamwe ryitwa inkinzo hari ishyirahamwe ryitwa sereniti hari ishyirahamwe ryitwa ajiko hari ishyirahamwe ryitwa Loriance hari ishyirahamwe ryitwa Bike hari ishyirahamwe ryitwa Avia murumva ayo mashyirahamwe yuko atari make mushatse aho gutekaniriza mwaharonka hanyuma twababariye kandi yuko atamuntu n'umwe adashobora gutekaniriza impanuka bose barashobora gutekaniriza impanuka mugabo hari ibitegerezwa gutekaniriza utabikoze uhanwa n'itegeko hanyuma yababariye kandi yuko iyo ishyirahamwe mwatekanije impanuka ritashoboye kubashumbusha neza mubona hariyo umwidogo mwitura urwego arka ivyo rero nivyo bintu nyamukuru mwofatiraho tworangirizaho kugira ngo duce duca mu kice cya kabiri cyaho muza kwishura ibibazo baza kubabaza abamenyesha makuru muri make n'ivyo reka dusubize ijambo abamenyesha makuru kugira ngo babandanye n'igice kigira kabiri murakoze cyane barushe guhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi mubaha amashyi menshi cyane amashi menshi cyane shengero ry'imana ngiki cya gice rero cy'ibibazo n'inyishu ariko nk'uko twabibabwiye mu kiganiro barushe nguhere nk'uko dusanzwe turi mu ishengero murazi ko ishengero ryose rigirwa n'amategeko hariho rero amategeko makuru makuru agenga kino kiyago kino kiganiro ayo mategeko nayo akaba arayawe yatwibutsa nyakubahwa mudiyakoni mukuru muheza mukuru mujenama mukuru nuko rero birimba oye nkuko rero mugenzi wanje hejeje kubivuga murazi yuko no mu nzu hagi iwanyu ibintu byose bigendera ku mategeko sivyo none aha rero muri rino shengero murabona ko atari shengero ryubatse ry'amatafari eh, mama ngo hacande hacande oya niri shengero rya twese turaha rero ubwa mbere nuko tuza kubabaza ibibazo ni ukuvuga duhamagara uwudugije urutoki babandi bizana nta n'umwe aza kubazwa kuvuga ko wizanye ngaho tugusubiza inyuma wewe ntituri kumwe eh. ba bantu bakunda kwiyorohereza nka bariya bibereye hariya ah, a twe ko turiko turaba ino hariya siyo turi eh. ni ukuvuga twe tuko turaba mwebwe muri ino hama bariya bari inyuma cyane cyane eh, cyane cyane bariya nibo tuza kubaza cyane kuko hariya bari imbere baca baja ukwabo muri abo bagiye ukwabo nibo mu nyuma baza guhiganirwa irya radio mubona hajya ukuvuga tubanza abo bose bishyuye nabo bananiwe bose baca baca bataha duca tugaruka aha mu banyabiribwa b'iwacu eh, muri bene ishengero hano rero namwe tuza guca tubaza umwe umwe icyo kibazo eh. kuko eh. mube hafi rero ntitubabaza kujya babivuze mufise ko babivuze byinshi oya twe ni shengero twe turabakirisu eh bari no shengero ritagira amabati aho rero nako bariya mwe ntituri kumwe tuza kubaza bindu abantu bari ngaha abantu eh. tubona mu maso ahantu hagarukira amaso ayo niyo mategeko aza kuba agize kino kiganiro tudatevye rero abantu batanu ngaho urwego arika rujejwe gutunganiriza abantu mu gihe umuntu aba yiyandikishije muri arika mu gihe agize isanganya kanaka urwego arika rujejwe gutunganiriza abaganga mu gihe bahuye n'ibibazo kanaka bibagoye bahuye n'impanuka urwego arika rugejwe gutunganiriza abajejwe amahoteli mu gihe inzu zabo zahiye uwundi egera ugira kabiri urwego arika rujejwe gutegekaniriza impanuka urwego arika rukongera gutegekanirizwa gukingira ubuzima uwundi ubwa mbere urwego arika rugejwe kugenzura yuko amashyirahamwe agejwe guteganiriza akazoza abakozi aziganya neza mhm. ubwa kabiri urwego arika ruratatura amatati mu gihe abaziganirije abantu batatunganirije neza abakozi abo bagejeje kuziganiriza kurikira urwego arika rugejwe gukinga impanuka ubwa kabiri urwego arika rujejwe gufasha aba abaganga uwundi ukurikira urwego karujejwe gutunganiriza mu gihe umuntu agize isanganya yariziganirije cyo ni cya mbere icya kabiri mu gihe iyo nk'ihoteli yahiye ku muntu yiziganirije urwego arika ruramufasha ubundi urwego arika rufasha umuntu ahuye n'ikibazo cy'inkukura y'amazi urwego arika igafasha umuntu ahuye n'isanganya ry'umuriro Zari. Omviri Zareiro. Mujenama é. mukuru igual, hein? É. O Omviri Zareiro. Umuntu yitwa Melance na Jafet bagumaho abandi bose abandi bose n'agasaga hama makoto ucubasomera ivyo eh. bintu babishire ku muzirikanye neza na neza ugwego akarugejwe kugenzura no guteza imbere ibyerekeye gutegekaniriza impanuka no gutegekaniriza ubuzima ubwa kabiri urwego akarugejwe kuraba ko amategeko agenga ibyerekeye gutegekaniriza ashigwa mu ngiro ubwa gatatu gutanga uruhusha ku bashaka gukorera mu gisata cyo cyo gutegekaniriza impanuka canke kwa kurenganzira abatubahiriza amategeko urwego ruka kandi rujejwe kuraba ko amashirahamwe abika neza amafaranga yabikijwe n'abategekaniriza ubuzima bwabo nuko aziganya amafaranga azokoreshwa mu gushumbusha abashikiwe n'impanuka ikigo kandi kijejwe kugira inama leta mu vyerekeye gutegekaniriza impanuka urwego ruriga amatati ari hagati y'abasaba indishi cyane canke abakozwe ko n'isanganya hamwe n'amashirahamwe ategekaniriza urwego arika rurashobora gutanga ibihano ku eh. mashirahamwe aba yirengagije gushumbusha abenegihugu bagize neza cyane mwumvise inyishu zaringaho ariko twe twasabye zibiri mubanze mwegere inyuma amansabe jafeti tora agashimwe ushaka agashimwe ushaka eh. urinobera jafeti kamwe eh. unoba kamwe muri ubwo bushimwe bwose bose ubonaho mera eh. nawe no bagashimwe hajye mugabo rero ikindi wewe ntutora mu bitenge eh. utora muri ibi utora muri ibyo bindi bisigaye eh. apana igitenge ariko muri ibyo bindi icyo wishakiye urashobora gutora isuka umwumvura ibido cyangwa indobo mwebwe nimwegere aho o aho murafise n'uburenganzira bwo guhava muhiganirwa iradi neza byari kuba byiza abo bo ngaho iyo bababisa amwe ngo dufasha mukegera inyuma ya bafi aha barushe nguhere radio isanganiro ifadikanije na arka urwego rwa leta rujejwe gucungera no kugenzura kwiga ivyerekeye guteganiriza impanuka no gutekaniriza ubuzima turi kumutumba wa Birimba zone na komine Rumonge intara ya Rumonge imbere y'akagenegene twakira abandi cumi eh abantu cumi bashaka kwishura ikibazo gikurikira bobura ariko naba ndamugutore eh mama mama karibu karibu pale eh nuko rero batwidondora umwidondoro niyo nzima lora lora niyo nzima celestite byizigiro celestite gende nsengi yumva rambere engurukiye imana moyitse niyimbona jafari ariseni kumwe naye abana biwe uwo bavukana ababyeyi biwe ukurikira uwo bubakanye abana biwe batoya bamaze gukura hanyuma n'ababyeyi biwe n'abo bivukana ukurikira uwo bubakanye hamwe n'abana biwe bafise imyaka mirongo ibiri n'itanu hamwe n'abarenza mirongo ibiri n'itanu bivanye no n'ukuntu uwo muntu ibyo byagiye ari byo byari bimutunze hamwe n'abana biwe abo bubakanye n'ababyeyi biwe n'abana biwe n'abo bavukana uwa mbere nuwo bubakanye abana biwiwe bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu hamwe na bene wabo n'ababyeyi biwe uwo bubakanye abana biwe atari abana bato bato nyine tujya duto duto abana bari bafite nka dizuyita kuduga nabo bavukana nabo nyine bararonka indishyi y'akababaro n'uwo babubakanye araronka indishyi y'akababaro mbere n'umugore wiwe ama umwana abana biwe bajya bakiri bato hanyuma bajya bakurikira bakiri bato bakurikira batonya ah. ama umuryango wiwe hama nyina wabo n'umugore wiwe n'abana biwe biwe n'umuryango we wose ugize urwo rugo duhere ku babyeyi biwe n'abana n'umugore we kuko bose baba babuze ari umugabo yapfuye aronka indi akabaro umugore wiwe n'abana biwe umuryango wiwe wose eka n'abavukana bose na leta mariyamu nizere iyo ari umuntu senaka ashaje indishi y'akababaro ihabwa umufasha wiwe n'abana biwe mhm. hanyuma nka baramube barashobora kugenda bamushyigikira kugira aronke iyo ndishi y'akababaro iyo hapfuye umuntu nawe atawubatse iyo ndishi y'akababaro ihabwa ababyeyi biwe umuryango wiwe nibo babyeyi biwe kuko nibo aba bafise mwegere inyuma dutanga inyishu ikibazo cyagira giti mu gihe umuntu apfuye ahitanywe n'isanganya ni bande bahabwa indishi y'akababaro inyishu ni ikurikira uwo bari bubakanye abana batoyi abana bakuze abo bavukana bakiriho ababyeyi biwe none ga eh. nyakugira imana wahezaga ugasigwa n'amavuta n'imana eh turabira butugera genda hariya murahiganirwa radio Utugeragene utugeragene radio eh, hariya manduze ngaha none wewe akageregere ugirudushikize nakahe Nagomba ndabavugire amazina y'inka Dimutasi ndigitona razanye imbanda y'imigongo ibandanya n'ibikingi vy'amaremba mabera kayibera Iyanyana ingwe yabikura nk'abagabo Sinkonye nzara y'inkoze intambara ndivyema nk'inkoma ndibicumitana nk'inkota narateye umugabo ivyatsi birati imitemera bakecuru bati imitema nakuri imiringa koma bako mu bindi mu gitabo bambaza ryangombwa ry'uburundi ko kwatazosura guhura n'iyo nkakisha muhito ico mpambije barahambije nkandagiye bagakanda mbarirwa ntiwonyibonera dushanya musi gutanganya umutima n'umutwe wimvize ngira ngo nzinge impuzu nzinguruye inkindi ngaragare mu rugamba ngura amacumi yago vyenera abahungu burakari ndicoba bayacu mungu nikinga amacukira amacuma cibigangurwa abahungu gwaramutse ndigendera bunyovu cama gitamana hatwe n'abatonaza ntibogema n'abatonaza ntibogema ndibitigitira mwitaye magamba abanyamahanga bagatazayoye nije kwa mugamba bari nkasura nkarasa ikirengutse giturutse mu kivumo kwa ntibiyaguye nkaba najana agacamuyengereza ijanye agataba nkabaye inkuba y'inkoma nkubirira kuri yaga nkanyanyasa impandu nkababihaye ivyamwa akasinigeza akarima rirenza imikangara ikoze imyami mwitaba imuhweza narazindutse mara urubanza ca zitara urugamba ndamara umwagwa mugwa umwamini nambara bunira bwa nsiritaniza mu nkango nkamanya ibidogeza ngasiga icubwa c'inovora icuma ngasimba umukuba nkavyagira umunyika amazina ntabuze umwana kandi ntabuze umukobwa kugogwa kugira ngo nibuke data w'umukondo yampaye bishenza birebire tabaye inka atari inkoma ngenda umuganwa w'imbamvu ndende bicisha urubanza umuhoye igihiri cananiwe narahuye n'agasore bwena kari kaje kunywa matayi iwacu kagira karacasimba ndazibura kagire karaca ndanuma ndahura abiwabo baragaheba nanjye ndagahirana nibo baca banyitwara waca ndongozi mu cyambu kirwanya abahitsi wa wundi yagira akagenegene aho muri ishuri abagize utugenegene aho oh. eh raba eh. abakenyezi eh abakenyezi ingo ingo ingo eh wowe uri ba mwana mugabo muze kundabira ingo mupfasi ingo nawe wegenda nawe wegenda nawe wigeragereze bikunanire wagerageje eh muri bangahe Eric batwidondore nta kiruta imana jane nuko rero shengero rya barushe ikiganiro ni barushe turi ku mutumba birimba wo muri komine n'intara ya rumonge ikibazo gikurikira kigira giti mbega amahera y'ishumbusho ahabwa abana aharugwa kuva ku myaka ingahe subiramo ikibazo neza mwegera inyuma ikibazo kigira giti mbega amahera y'ishumbusho amafasha ahabwa abana aharugwa kuva ku myaka ingahe abarenze iyo myaka barashobora kuronswa amahera y'ishumbusho bigenda gute ngo bayironswe kirimo utubazo tubiri ni kuva ku myaka ingahe gushika ku myaka ingahe gushika ku myaka ingahe eh, ico ni kimwe ico ni kibazo kimwe akabazo ko abarenza iyo myaka barashobora kuronswa amahera y'ishumbusho none bigenda gute ni ukuvuga yuko utatoye ku kabazo ka mbere eh. aba nigikurikira ntaba yagitoye aca yiba babandaniriza sivyo none eh neza twagiye ze yuko ari kuva ku myaka 12 guseka ku myaka 16 undi kuvugana abana bari munsi y'imyaka 25 eh zinibaza yuko ikibazo ari kuva ku bana bavutse guseka ku myaka 16 uwukurikira ikibazo gusiga mirongo ibiri cyangwa hmm. mirongo ibiri n'itanu abaronka ni abana bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu mhm. abayirenza nabo nyine barashoboye kuronka agashumbusho bivanye n'uko ari abo mu muryango ukurikira eh, ni ku bana bakiri bato gushika ku myaka mirongo ibiri n'itanu abayirenza nabo bivana n'ukuntu babanza kubona yuko urakoze cyane ngira ngo niwe wari uwa nyuma iki kibazo cyarimwo agategu harimo abagateguye abo kanani duhaniye n'abandi ubwa mbere mpere kuri latifa latifa ninde latifa tora isabuni wagerageje kimwe tora isabuni zingahe muhita isabuni oya mwongere izindi zibiri hatoye zitandatu eh. tora zitandatu francine nawe ninde nawe tora isabuni ngaho abo rero n'abagerageje hama ko mwumva ubwo abo n'abagerageje ejide bayi bayi ejide ejide n'agahwane francine bayi nimba arimwo bayifara kandi urabona hari abagerageje murabona ko twabashimiye nosi yata bayi nosi janine bayi janine arihe ni ukuvuga aho hasigara uwitwa jean marie lambert na privato abandi bayi abo batatu rero nibo bagitoye ariko eh. rero tanga inyishu y'icyo kibazo ikibazo cyagira giti mbega amahera y'ishumbusha ahabwa abana aharugwa kuva ku myaka ingahe aharugwa gushyika ku myaka mirongo ibiri n'itanu akabazo gakurikira kagira gati abarenze iyo myaka barashobora kuroswa amahera y'ishumbusho bigenda gute uko igenda rero bategereza kuba abarenza iyo myaka nabo barayihabwa ariko ni mu gihe berekanye ko ndasubiramo berekanye ko bari babeshejweho n'uwahuye n'isanganya yapfuye ni ukuvuga nibyo abarenze iyo myaka mirongo ibiri n'itanu barahabwa iyo shumbusho mugabo igihe berekanye yuko bari babeshejweho n'uwagize isanganya yitabye imana urabona rero aba bagabo turi kumwe hano jama rininde jama tora isuka cugenda hariya nawe urahiganirwa iradiyo iradiyo lambere radio isanganiro nibarushe nguhere radio isanganiro ifatikanije na arka urwego rwa leta rujejwe gucungera no kugenzura ivyerekeye guteganiriza impanuka no gute gutekaniriza ubuzima ariyo arka barushango yari kabiri kirabera ku mutumba wa birimba zone na komine n'intara ya rumonge reka ku kibazo gikurikira dusabe erike aduhere mikoro abari ngaho imbere batowe mu bandi benshi eh, batangure bidondore nyarutse nyarutse nitwa igira neza nema nitwa rukundo rw'imana kentia nditwa nishimwe redi nitwa niyukuri Nadia. iradukunda sentiya mende uw’imana eliyasi Bikorimana John Nsavimana Philippe Juma Adrien Emmanuel Barumbanze Babwira ikibazo bagira ikibazo mu diyako Eh nuko rero abakunzi b'Imana ikibazo gikurikira kigira giti mbega ibidandazwa vyinjira mu gihugu bitegekanirizwa gutegekanirizwa impanuka mu hamwe ritegekaniriza impanuka nibifise n'imiburiburi agaciro k'amafaranga angana gute inyishu ya mbere amafaranga imiliyoni mirongo itatu inyishu ya kabiri amafaranga imiliyoni mirongo ibiri mugabo hagati aho ndabasabe ishengero ry'imana ibintu byo kwirashangishwa byo kuvuga ubujambo n'ubujambo mureke abishura abishure nari ndababwiye ko ubugira kabiri ari miliyoni mirongo ibiri ubugira gatatu n'imiburi uri miliyoni cumi na zitanu muhe mikoro yishu rero ikibazo mwe mutubwira muti inyishu ya mbere iya kabiri canke iya gatatu tugisubiremo neza ndasubiramwe ikibazo eh. mbega ibidandazwa byinjira mu gihugu bitegekaniriza gutegekanirizwa impanuka mu ishyirahamwe ritegekaniriza impanuka ntibifise mhm. iya kane iya kabiri iya mbere iya kabiri ni iya gatatu iya mbere iya gatatu abavuzi ya gatatu bose muze abavuzi ya gatatu mwese muze hari uwavuzi ya kane yari yayumvise he yari kararota ngira ngo yarageze mu mwaka wa kane ko nari navuze zitatu gusa abandi bazi ko mutatanze iyo nyishu bagasaga cane rugero we ugiye atacu yaze rugero we ni ukuvuga turi kumwe na nande nema kentia filipo na emanuel inyishu yari iya gatatu ivuga ko ari miliyoni cumi na zitanu imbere yuko tuja mu biradiyo nkeneye akagenegene ngo akaririmbo mwegera hiyo abanye mube mwasubira inyuma gatoyi bamwasubira inyuma tubwire ubuzima nagakomeye ivyisi vyose yo biva bikagera bishimye nshimikiye ku buzima shengero ry'Imana ryabarushe nguhere egera inyuma egera egera inyuma egera inyuma wowe wa mukobwa wingo abantu icumi wewe ingo egera inyuma babatora egera inyuma ukaba utarishura inka imbere muntu jewe wowe umanitse agatelefone nyaruka wowe umanitse ikaramu ingo jewe aba ku sindabaraba ndaba imbere gusa bamaze kuba bangahe aho iwanje genda basimuze eh mama ngo oh, oh, oh, oya nirumve ko uwo mukobwa ari mu bagabo b'abandi n'ibiki hariya ah, abagabo ko mubaye benshi iye bamaze gukwira abagabo Ada iyo saba da Froza Janet ni yukuri shimira Imana Alivera nuko rero shengero ry'Imana shengero ry'abashenguhere nkuko nateye iteka ryo kuba umudiakoni mwaruno rubanza guno munsi no kuri rino shengesho rikuru ry'uno munsi turabana n'ikibazo gikurikira naco kigira giti umviriza neza umviriza neza vuga inzu zo kudandarizamwo abazikoresha bategerezwa gutegekaniriza impanuka ku vyo bashobora kubazwa biturutse ku muriro canke kubiturika vuga inzu zitatu gusa ndagisubiramwo kino kibazo kigira giti vuga inzu zitatu z'amadandarizo abazikoresha bategerezwa gutegekaniriza impanuka ku vyo bashobora kubazwa biturutse ku miriro canke kubiturika ziboneka ahantu babika mu mabanki aha gatatu ni abantu bafise umubari bukomakomeye mu mahoteli kurekera inzu ya mbere ni mu masoko ya kabiri ni mu maresitora ya gatatu ni nkajya amagorofa nyene baba bubatse maremare inzu ya mbere aza yuko ari mu masoko inzu igira kabiri ni mu mahoteli inzu igira gatatu ni, ni mu buraro inzu ya mbere ni inzu yo mu y'ubudandarizo inzu ya kabiri ni rya sando siporo inzu ya gatatu inzu zo ku bitaro inzu ya mbere uburiro inzu ya kabiri ubutambiro inzu ya gatatu ubunywero inzu ya mbere ububare inzu ya kabiri ubunywero inzu ya gatatu uburaro inzu ya mbere ni ubudandaji inzu ya kabiri ni mu ihoteli inzu ya gatatu ni mu buraro nabyo nibaza yuko inzu ya mbere ari uburaro inzu ya kabiri nkiku bitaro nk'abo nyine bajeje iby'ibitaro iyindi nibaza ko ari inzu nyine y'abasoda inzu ya mbere ni ubudandaji inzu ya kabiri ni muri hoteli inzu ya gatatu n'ahantu bakina siporo kayungira kazoza kuyungurura kayungira kazoza kuyungurura mama we kayungiro kazoza kuyungurura urazi rero wa komine ni ya yabagabo eh, ubusimwe bitsari ho wa kubera dufitse umutima mweranda eh. kandi dusigaje ubushimwe butari buke turaza gutanga kaego canke oya k'abantu babiri ariko hagataho aho regisi regi regisi tori idumu eh idumu eh cuhagara hajana urahika ni radio finance mbona ndaba ndabasabe mu birenge kuko uwo yagerageje oye hewe yagerageje atoye bibiri nagende mu banyagihugu uyo o wewe sandaresi mvuga uyo wewe genda watoye amasabuni jaha ah, ntiwatoye agashimwe kose ni ukuvuga igiki rero hano dufise ubushimwe butatu reka ndabugire neza ndavuga ayo mashirahamwe reka mvuga mwamwe muri ayo mashirahamwe hariho ishiramwe sokabu hariho ishiramwe sokar hari ishyirahamwe bikoro hari ishiramwe ikar hariho sojeya hariho jibili hariho ejike hariho bik hariho inkinzo hariho eh, sereniti hariho ajiko hariho eh, reliance n'abandi mashyirahamwe ariyo nk'amashyirahamwe nka sokabu sokar bikor ikar jibili bik aviya na ejike ayo n'amashyirahamwe ayo yanyuma mvuze akaba ari amashyirahamwe na cyane cyane ategekaniriza ubuzima bantu b'imana ntako tutari ko turageza kugira tuborohereze nkurunziza samuson mugisha francine pascal samuson na francine ikibazo kigira giti iyo bishitse umuntu ntatunganirizwe n'ishyirahamwe ritegekaniriza impanuka canke ritegekaniriza ubuzima twumvise ko kwitura hehe kwitura hehe gisubiremo gisubiremo kigira giti iyo bishitse umuntu natunganirizwa n'ishiramwe ritegekaniriza impanuka canke ritegekaniriza ubuzima twumvise yuko yo kwitura hehe neza cyane muracumvise ikibazo canda gihindura ariko banzu bahinyishu ikibazo cagiriyo umu iyo bishyitse umuntu natunganirizwe n'ishiramwe ritegekaniriza impanuka canke ritegekaniriza ubuzima twumva twumvise ko yo kwitura hehe inyishu yuko yo kwitura urwego arka rujeje gucungera no kugenzura yitegekanirije impanuka biraheza bikamumarira iki tanga utumaro tubiri gusa barashobora kuba bafise ingorane y'abo bantu baba bafise nani barashobora kuba hafise abantu bagize ikibazo iwabo bama bakaza kumwiturama agaca yitura ku intwaro zirezire gukurikira umushinga ntahe mu kwirinda impanuka afise gutunganiriza abantu neza ataravye nkunzi mbega ubutubahirije ingingo yo gutegerezwa guteganiriza impanuka inzu zo kudandarizamwo ahanishwa ihadabu ringana n'amafaranga angahe ndaza kuguha inyishu ama witorere wowe uraza kumbwira uti inyishu ya mbere ya kabiri canke ya gatatu nishyura kangahe ya mbere ubundi ya mbere aha aha ingo mutore we mwigeme tora umutaka nawe utore indobo indobo mwegera inyuma babandi biradiyo mwegera inyuma rero ah biradiyo rero baragezweho wese wese twegera inyuma twese twegera inyuma nibutsa yuko barushanguhere turi ku musozi wa birimba zone na komine n'intara ya rumonge radiyo isanganiro ifatikanije ijana arka urwego rwa leta rujejwe gucungera no kugenzura ibyerekeye gutekaniriza impanuka no gutekaniriza ubuzima umviriza egera inyuma genda bahamagara umuntu atari ngaha mu gitabo mukurikirana uko mwaje eh. hama ikibazo tuza kubaza uwo kinaniye muri mwebwe aca agenda eh. rero reka kuca ku vyuma hatangura uwitwa meranse ari he meransi hariya ah, meranse ariye nyaruka nyaruka nyaruka jafeti yusufu aha muri muri kino gitabo christine Rora akurikirane na Moise, Moise akurikirane na Jafar, Jafar akurikirane na Alice, Alice akurikirane na Jamari, Jamari akurikirane na Rambe, Neema, Neema, Kentia akurikirane na Neema, Filipo akurikirane na Neema, Alexi, harundi Mufaines, hey. Rivera nukuvuga iki rero abandi bose begera inyuma mwegera inyuma aba bananiwe dutora muri mwebwe hey. hama duhera hariya ku murongo uwo kinaniye direct ata Acha acha bandanye. hey. hama we kufisiyo nyishu hey. hagara hariya barushe ngo here radio isangano ifatikanije na AK ikibazo c'iradio iradio we barayishira ahabona iradio bayishira ahabona ikibazo c'iradio twagiye agitoye twese tuca dutaha kimunaniye ni ku murongo gushika mwese mutaye hey. byanse dutora ngaha sawa twagiye ikibazo c'iradio vuga akamaro ko gutegekaniriza impanuka ku butunzi neza hera kameranse akamaro ko gutegekaniriza impanuka ku butunzi ni ukuvuga yuko ubwa mbere hariho gushumbushwa iyo bishitse bikagira kugira isanganya genda bayi bayi bisa abandi shima ico gitenge batwaye undi akamaro ka mbere ubwa mbere ubutunzi bw'igihugu buriyongera kubera amafaranga bayabika muri banki akamaro ka kabiri uba yarajyanye kugira icyo ibidandazwa byiwe arashumbushwa kubera abatanga amahera muri za asirasi akamaro kagira gatatu amafaranga ubutunzi bw'igihugu kubera buba bwiyongeye ni ukuvuga abaragiye bararonka inshumbusho abantu baba abapiganije amahera bararonka insumbusho kubera nti ntibashobora guhomba wavuze witwa nde ndayikunda jafeti jafeti kibaza aragitoye jafeti kibaza aragitoye igitanga kironse ni radiyo jafeti ikibaza kigize umwe umviriza jafeti uno munsi arka yagendeye hano ku mutumba wa birimba zone komine n'intara ya rumonge ubabwiye iki mbo icyambere cyo cyo nobabwira ni ukubanda gushyira turabashima kuba bashimye kuza ngaha ku mutumba wa birimba bakadushikiriza ibijyanye n'amategeko agenga ibyo ibijyanye na asirasi eh, kuba nanjye ntomboye aka gashimwe nkaba nshimye cyane iyi radiyo idomfasha kutandumviriza amakuru numviriza ibivugwa mu gihugu ndanakurikirana n'iki kiganiro kugira ngo menye byinshi gusumba birima oh! inshuti n'abakunzi ibiganiro bya radiyo isanganiro hano ni ikiganiro barushanguhere kigarukiye turakengurukire abanyagihugu ku mutumba wa birimba